bakotsak be sekretia badu. Be kuxegia. Ofan zerkia egin erdengu biztan da, eh? Bara, barkatuko nantzue, zinema zitze egiten hastu maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan el ez da izaita bost, klon, edo bost dantzari zinez perfektuak dut. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gure garko kultura talean berriki plazaratu den eh, liburu batetaz, mintzatuko gara lehenik eta behin berriki elkarrezigiluak Daniele Danele Sarri Ugarteren azala erre, elaberria eh, argitaratu baitu. Eta Danele Sarri Ugarterekin mintzatuko bagara ere lenik eta behin, ba, guztiak egiten duen bezala liburu hartu eta kontra azalean dagoen laburpena irakurri nahiko nizueke. Eta hause dio liburuaren kontra azalean irakurri dezakegun laburpenak. Sare sozialen sasoian ikuskizunaren gizarte postindustrialean bi artista, miren eta ion eta arte ulertzeko modu bi talkan. Eta artistaren galderak, ogoita bat mendearen aurrean, zenbat da obra eta zenbat artistaren marka, Zer gertatzen da pertsonaia guztiz jabetzen denean pertsonaz? Nola kudeatu harrakasta eta nola porrota? Adiskidetasuna eta inbidia, itxura eta itxurakeria, konpromisoa eta kontraesanak, sobreak eta txekeak, horiek guztiak dira Danel Esagri Ugarteren bigarren nobelaren ardatzak. Danele arriugarte Ugarte, kaixo gunon. Kaixo Liburu hau bada ikuskizunaren gizarte honi buruzko gogo eta baten emaitza? Bai, bueno, ez dakite hainbeste gogo eta bat egon zan iturburuan, baina bai oso presente egon da, e, nire azken, bueno, bizpairu urteotan idazten aritu nahi zen bitartean, eta orduan hortxe kokatu ditut e, pertsonaiak, eta berean, ba, bueno, e, horrak guztiak e, e, zeharkatzen dituen gaiei edo e, heldu diet, baina bueno, batez ere pertsonaia batzuen historiari jarraitu diot gerora esaten diren gauzak dira ez, ba, gaiak eta baina batez ere hori pertsonaia mundu hartan bizi diren pertsonaia batzuei jarraitu nahi nien. Mhm. Gazte, belaun aldi bat begira. Bai, bueno, da gaztea, baina hori, esan bezala, ja egin duena nolabit gaztaroren lehenengo hogei, lehenengo, ba, eta bostetik gorako pertsonaiak berako eta zazpi urte dituzten momentu baten esan duela, baina gehiago eta marrerantz eh, doazen gazte jende hori e, bi euskaldun gazte, azpimarratuko nuke direla liburontako protagonista, bueno, hiru badira ere orotara eta e, adiskidetasuna, e, itxura itxurakeria, fama, egoa bezalako kontzeptuak eh, aipatu dituzu, liburura ekarrena nahi izan dituzunak, eh, konta eguzu pixkat, liburaren ondek norakoa zen izan den, nola, osatu, egituratu duzu? Bueno, ba, eh, neukan pertsonaia miren izan zen, eta miren e, bazen bete arrakasta lortu duen e, artista bat esan dezagun eta e, batetik kontatzen da arrakasta horretara arte ba, bueno, nola iritsi den e, baina momentu batean badago zerbaitek e, arrapatzen du arrapatzen dugu bere arrakastaren apar horretan eta e, iritsi zaio sobre misteriotsu bat e, diruz betea eta eta bueno e, nolabait diru horren e, bideari edo e, jarraitzen zaio eta horrekin batera ba ezagutzen dugu baita ere Jon beste bere adizkide honekin ze harreman daukan eta ze harreman daukan ba beste e, mundu horretan dabiltzan beste eh, pertsona batzuekin. Orduan aipatu dituan kontzeptu hiek esan bezala dira ba, giro moduko bat edo edo horri erreparatu diot pertsonaia hauen e, hauek hauen Joan Etorriak eraikitzeko garaian. Eta zer azaleratu nahi duzu azken finean liburu honekin? Bezakite mezu garbi bat neukan, e, ba Euskan galdera batzuk edo ba Euskan zalantza batzuk, e, galdera iotako batzuk bai daude lotuta nola baite sortzaio garenok ba zer, e, zein den gure betekizuna benetan eta zertarako ari garen, e, zer ari garen, e, bertxioak e, lortzeko aleginean edo benetan... E, mugitzen gaituzten gauza kontatzeko aleginean, ez? Eta orduan eh, bet, sekula ez da hain ez bata edo bestea, ez? E, mutur bat edo bestea, baina bueno, kasu harrapatzen dugu pertsonaia dagoenean pixka bat e, oreka galduta edo eta horregatik sare sozialek ere bai ba oso garrantzea handia dute liburuan eta eta baita hartu ustute pertsonaiek e, horren erabaki behar dutela non kokatu liburuaren egitura aldetik, eh, elaberri motza bada, irakurterreza, errandu zuenez, baina aldi berean e, eh, puzle baten gisa, egina? Ba, bueno, puzle bada, esan ez egon puzle handiago bat iru, e, eh, iru, iru zati eta gero epilogo labur bat dauka, eta gero iru zati nagusien barruan e, hainbat pieza daude, eta hiru parteena gutxo gora bera bai e, argi neukan e, liburua pixka bat forma hartzen hasi zenetik, baina e, beste pieza txikiago hoiek e, beranduago edo hasi naiz. beranduago kontoratu nintzen, eta ez ez nukana asmorik e, izan da historioa, bueno, e, esan dudan bezala apurba kostata, e, kosta eh, egin zait hasierako intuizio horri eta hasierako estena horri ba, mm, gainerako e, zurdura guztiara ikitzea, eta eta bueno, irutu izan momentu batean historia kontatu nahi nuen moduak haren moduarekin e, ba, bat hori eta horrela kontatu nahi nuela. Orduan, e, ez dut zena esango, baina bai, pixkat idatzi ala e, ateratzen joan den zerbait izan da. Zeto nu dauka, liburuak? Mm, ze dauka, gaildera zaila da hori. E, narratzaian ikuste dut e, hotza dela edo, bueno, pixka bat e, urrun dagoela pertsonaien gandik, baina e, bueno, antxinek e, antxine mendizabal editoreak empatia aipatu du eta nik bere ba hori aipatuko dut ez da nire hitza, baina bueno, ba, berak esan du nola baite alako empatia bat ez edo e, hartzen dituela, orduan gogor nik uste dute zintzoki hitz egiten dela gauzei buruz baina aldi berean e, ez dela e, da bai, hori esango nuke Danele, sarri ugarteren adirazpen hauekin gelditzen gara eta gogon hartu Elkar zigiluarekin eskuragarri duzuela azalaer bere bigarren elaberria. alea. Hauze, gure erredakziora iritsi zaigun mezua. Kontrabandista gara, bai, baina kultura kontrabandistak. Sede bat finkatu genuen aspaldian, ezinezkoa eta beste garaibatekoa zirudien sedea gainera. Mugaz gaindiko argitalpen bat sortu nahi genuen. Paperean, eskuz esku eskuratzen zen horietakoa. Aintzinako sare sozialak erabili nahi genituen, gogoratuko zarete, aintzinean atsegin dut botoi bat sakatu beharrean, eskuak estutzen genituen, eta begirada, da, abegitsu bat eskaini lagunei. Kontrabandistak KBK argitalpen honen lehenaleak mugari buruzko bestelako gogoeta bat dakar, arte garaikidetik sortutako begirada bat, muga eta ertzen inguruko ausnarketa bat ibiltzera gonbidatzen gaitu, baita harreta zentzutera ere. Iraganeko oihartzuna du gordea, etorkizun partekatuago bat irudikatzeko asmoarekin. Bakabeka, mugakide sareak bultzatutako egitasmo batetaz, mintzatuko gara gaur, aurkezpen oso oso berezia egin baitzuten, eh, orain dela astezun baitzu, eta egitasmo honen atzean dagoen lagun bat, eh, gomidatu gurera, estudian barrena duguna, Carlos Sánchez, kaixo egunon. Kaixo egunon, mi esker eh, kabeka sareko kideak eh, ba, zurean eh, hartzeagatik. Ez da ezer, halako egitasmo berezi batek behar du lekua eta errandugu aski berezi izan zela gainera egintzen zen duten aurkezpen ekitaldia e, sekretupeko ez, misio bat, nola bait, antolatu baitzen duten? Hori da, ibilbide bat proposatu genien eunka eta eunka lagunei eta mm, berrogei berrogoi bat lagunek e, eh, konbiteari baietz esan eh, zioten eta martxoaren bian egin genuen aurkezpen hori. Sekretupeko mezu bat jaso zuten beraien postontzietan eta hitzordu bat eh, finkatu genuen irunen eta endaian e, gomendio bat ere, ba, ropa iluna eta mm, ba, oinetako erosoak eramatea galtzen genien eta besterik gabe informazio hori jaso zuten eta harritzeko bada ere, ba, olase egin genuen ibilbidea eta mm, autobus batean sartu genituen, salbo kondukto bate eskuratu, e, salbo kondukto hori ba, bete behar zuten, bere hien eskutuko goitizenarekin, eta gero, ba, ba, bueno, sarbidea izan zen, e, ba, nekatoeneako eh, gela ilun batera sartzeko. Mm-hmm zer da, zehazki, atera nahi duzuna hemendik? Bueno, ba, hemen, e, zuk esan bezala, mugakide sareak sortutako proiektua, ba, proiektua da, eh, bertan eh, nekatoeneak eta mm, eta vitamine faktoriak bat egiten dugu, eta aspaldidanik ba, bueno, egindako lanaren beste urrats bat, eta asmo handiko ba, proiektu bat dela esan genezake, 2006an lehenengo urratsak eman ziren, mugaz gaindiko e, lantalde bat osatu zan, amar lagun lagunekin, artista, komisario, e, eh, kulturre, eh, eragileek eh, osatuta. Eta bueno, landalan e, eh, ibili gara ba, ale hau eh, sortu, sortu arte. Izena ere eranatularean sortu da, e, zaila bada ere ba, ba, bueno, guztiok hau batez edo azkenean izen ez dakit, eta filosofia batera heldu ginen, eta da kontrabandistak e, ba, ez dakit, espiritu edo filosofia horri heldu genion, eta, eta horregatik izena, eta bueno, iru ardatzoiek da gehien bat, e, eh, bueno, nahiko zabalak dira, baina bai mugatzen edo finkatzen ditu pixka bat eh, edukiak e, bakoitzak, e, bueno, gonbidatu ditugun ba, kolaboratzaileak eta ba, askatasun osoa izan du e, edukiak jorratzeko, baina bai, bai, espiritu horrekin, ez da, ba, mugaz gaindiko beste kontakizun bat egiteko sedea dugu, ba gure esparrutik, arte garaikidetik, baina bebai ba ikuspegi sozial batetik, politiko batetik, hainbat alor eh, jorratu nahi genituzke eh, ale ale, bueno, ale ale honetan baita etorkizuneko aletan ere. Hori baita egitasmoa aldizkari berezi baten argitaratzea maiztasun batekin. Hori da, e, gure asmoa izango litzake bebeintzat tale bat, urtean ale bat e, argitaratzea, orduan e, proiektu honek segira izan e, izan desan eta bueno, mugalari eta kontrabandista kultura ere aipatu nahi nikutuzke, ba bueno, esan bezala nekatoenea e, egoitza tartean egon da, Jorge Marín, e, artista kolombiarra ere gurean egon zan eta berak parte hartu du, Alban Mojlo da e, Space Junk eh, galeria, baionako galeriako arduradunak, eta bera, eh, orma mm, irudi batekin e, ba, lan egin du, Oier artista irunda, irundarrak ere parte hartu du, Kunzhal, François Lusto, Natasha Sanzo, Sesmuak eh, elkarteak, Juana Izpitartek artistak ere ba, ba, parte hartu dute, eta elkarlanean burutu dugu bai edukiak jorratzea, bai ba, bueno, eh, elkarren ganako ba, pixka bat eh, bueno, laguntza, edo elkarrekiko laguntza eta osatu dugu ba, ba, denon artean eta eta bueno, poliki bi, urratu dugun e, o poliki urratu dugun bidea egin dugu esan genezake eta vitamine faktoriak e, bueno, soinu soinua jarri nahi izan dio al e, argitalpeni mm -hmm. lenguaje unibertsal bat erabiliz mm, Lehen ale honetan nortzuk parte hartzen duzuen zer nolako ikarlana izan den kontatu diguzu, baina nora bidaiarazten gaitu zuen? Zenorako gaiak jorratzen dituzu? zenorako historioak kontatzen dizkeguzu? Ba, begira, nekatoeneak adibidez, e, bere egoitzan lan egin zuen artistaren lana e, proposatu du, berak e, Pierre Grange jaderaz e, artista da, eta Pierrek e, mugak gurutzatzen ditu, baina gurutzate, gurutzatu gabe, berak irudiak eta testua aurkeztu ditu. E, Oier Gilek adibidez proposamen... E, ba, bueno, eh, bestelako proposamen bat eh, sortu du ez aldizkarien aldizkariaren paperean baizik eta aldizkarian e, txertatuta eta berak mapa bat proposatu digu eta e, bueno, urrats e, sekretuak edo argitara ematen dituen mapa bada, ar, e, zehar argia dira eta argitara jartzen baduzun mapa bestaldean e, ba, agertzen dira muga pasatzeko pasarte horiek, orduan ba, bueno, bai metafora eta alor ez dakit e, ba, poetiko eta praktikoa ustartu ditu e, bai, bueno, e, ez mugakeke adibidez proposatu e, ditu e, itz, batzuk, e, ba, ibilbide nomada batzuk erabiliz, eta e, bi pertsona e, zituen ba, itzaren, ba, bueno, itzen bitartez, ba, beraien bizi, bizipenak edo konpartitzeko. Log eta Victoria izan zituzten bidaide. Juan Aizpitartek adibidez ekintza oso bueno, interesgarria izan zuen, mugaldean e, behobiako saltoki hoietan ba, ba, izkutatuz eta e, belarria ba, ba jarriz zer nolako e, bueno, elkarrizketak edo entzuten ziren. Orduan hortan e, e, orduak eta orduak eman zituen eta hori islatu islatu du lan hori edo esperientzia hori ba ba bai argazkiekin eta arrapatutako edo lapurtutako ba, ba, pasarte eta horiek ba, batutan surrealista, beste batutan ba, utxalak eta hori ere. Orduan bakoitzak izan du ba, askatasun osoa, hizkuntza lenguaje artistikoa, ikuspegia edo eta guztien ekarpen, ekarpenekin egin nahi dugu hori zuklen Aipatu zen e, duzun hori ez, kontakizun eh, zabala eta ba, muga izpide izan da, ba, mugaz ere beste bestelako e, eh, erabatean mintzatzeko ba, bueno, autua egin nahi dugu eta hori ere ba, jendearekin partekatzeko, e, partekatu nahi, nahi dugu eta... Eta, bueno, e, KBK e, zarea, ba, zare irekia da, eta, eta bueno, aukera mm, irekia gaude ere, ba, kbk.land e, webune horretatik ere ba, hartu eman gehiago e, izateko. Mhm. Etorkizunari begira pixka bat, e, ba, bueno, etorkizun partekatuago bat e, sortze, sortzeko nahian. Baina hortarako ere lan marko da, diot, alde batetik da, ekarpenak egin nahi duen ororentzat irekiak zarete, eta gero ere alea eskuratzeko aukera badugu, baina hortarako ere, guretik eman behar dugu, kontra, kontrabandisten gana Hori da, ba, webgune horretan, eh, aipatu dudan webune horretan, kabeka.landen, eh, bueno, eh, e-mail badago, eduki batzuk ere jarriko ditugu, ez, al, aldizkaria bera, baizik eta eduki batzuk, eta gurekin harremanetan jartzeko, eh, bo, ba, bueno, era edo modua azalduz, eta argitalpenaz dago salgai, orduan emango dugu, eh, ba, bueno, beste modu batzuk, eh, arakatuz, ez? E, aro aurre digitalekin edo digitalak e, gogoratu nahi ditugu eta nola e, komunikatzen ginen e, lehen nola komunikatzen ginen pixka bat e, ba, oroituz eta ere hausnarketa ba, txipi bat ere egin nahi dugu alde hortatik, ez, e, gaur gainezka gaude ba, bere alako e, milak eta milaka mesu, mesuek e, itotzen gait, gaituzte, eta gure proposamena da beste, lakoa, ba, txikitasunean edo pixka bat e, gertutasunean oinarritutako e, komunikazio molde bat, eta, bueno, pozik gaudez e, eh, erakunde askok sinetsi eh, ba, bueno, e, dute proiektu honetan, Eusko Jaurlaritzak eta Diputazioak, e, Kutsa Fundazioak eta Euro, Euroeskualdeak ere, eta bueno, itxaro, e, izango duen itxaropenarekin gaude. E, mm-hmm. Norbaiteke ba, bueno, jakin jakiminarekin gelditu baldin bada, ba, gure webgunera hurbiltzeko e, konbitea luzatzen diegu, eta gurekin ba, bat egitea e, ba len aurkezpen horretan berrogi lagun hoiek egin zuten bezala itxu itxuan e, bueno, informazio hori gabe bertara joan ziren e, aktore talde baten laguntza ere izan genuen legaleonte inguruan dabilen jende ba bueno holako proiektuetan ba askarmentu handia duten e, aktore aktore taldeak et gure bueno, gurekin e, egin zuten bidaia eta gero ba, bueno, feedback izan dugun feedbacka eta pizkat hartu emana oso positiboa izan da. Eh, ba, Espainetan ba, irribarrea somatzen zitzaien, ez? E, ba, pizkat esperientzia moduko bat eh, bizi, biziarazi bait genien, eta, eta bueno, hori da pizkat guretzako ba, egin dugun ekarpena edo, edo e, bueno, apostua, eta, bide horretan e, jarraitu nahi nahi nuke. Bai, ale bakoitzarekin aurkezpen bat izanen da. Bai, bueno, urrengo ale honekin beste aurkezpen batzuk ere egingo ditugu, agian ez e, molde horretan, zeia hori ba, egin da, e, eh, urrengo urrengo aurkezpena Iruñan egingo da, bueno, zehazki uharten, Nafarroan, e, uharteko arte garaikideko zentroan, eta hor apirilaren hogeta batean egingo da, larun batean, eta, eta bueno, aurkezpen, bestelako aurkezpen bat egingo dugu, baina be bai bueno, filosofia honekin eh, jarraituz, eta gehien bat hori komunikatzeko eta pizkat e, eh, jendearen gana urbiltzeko ba, ba, olako molde, moldeak ere, erabili nahi, nahi ditugu. Ez dugu ibilbide bat eh, egingo, o, bueno, hemen, hemen e, egin genuen bezalakoa, baina, baina bueno, gauza bereziak ere egiten zaiatu, zaiatuko gara. Bide berriak urratzen, hori da. Ba, Carlos, errepikatu webunea? Hori da, KBK, e, eh, KBK da kontrabandisten ba, akronimoa, e, eh, kbk.land, land ba, ingleseko hitza e, hartu dugu, e, domenu berezi bat ere emateko, ez? lurraldea eta e, bai, bueno, lurraldea eta, eta gure inguruarekin bat egiten duen hitza, orduan kabeka puntu land, eta webun horren bitartez, ba, ba bueno, mesuak e, eta bestelako kontuak e, elaraziko ditugu ba, beste aldean dagoen e, e jende guztiaren zat. Ba, ba, guztionekin gelditzen gara, mil esker. Mil esker zuri, gora kabeka. Gora kabeka. Eta zui entzule ere, bihar arte esaten dizuet, tonta muratzen dugu gorko mankizuna, eta bihar bestelako gaiak izango ditugu, hemen, gure artean, Euskal Ligratietan. Bihar arte. strong. Oh,